pezociña máis de música para todos vostedes. As noticias, seguimos con elas. Eh, dende a nosa redacción facémonos eco de que convocan a segunda edición do certame de banda deseñada sobre teatro. A Biblioteca de Vigo organiza por primeira vez un concurso de cadriños. A Asociación Cultural Entre Bambalinas convoca por segundo ano consecutivo o certame galego de banda deseñada sobre teatro. Nesta ocasión, os participantes deberán adaptar os a cadriños a obra Hamster de Santiago Cortegoso en 16 páxinas. Os gañadores levarán 1000 euros e máis a publicación da obra. Ao tempo, a Biblioteca Central de Vigo organiza o seu primeiro certame de banda diseñada para traballos de entre dúas e catro páxinas. Os gañadores de cada unha das tres categorías de idade levarán como premio un lote de produtos relacionados coa banda deseñada. Unha novidade máis é que a sede do Museo Nacional de da Ciencia da Coruña non abrirá ata o ano 2012. O atraso, según parece, non ven por culpa da mm, do traballo, senón que impedirá que a mostra sobre a evolución tecnolóxica visite a cidade este verán. Lástima que non se poida levar adiante a posibilidade de poder achegarse ali. O 29 de febreiro de 2012 é a data a nova data que onte daba Ramón Núñez Centella, que é o director do Museo Nacional de Ciencia, para a apertura da sede na Coruña desta institución que acabamos de mencionar, Museo Nacional de Ciencia da Coruña. A data contradí a previsión que facía o mes pasado de que o centro abriría as súas portas este mesmo verán coa exposición fuerte, a la evolución dunha especie tecnológica. O atraso nas obras levou a que esta mostra fique finalmente anulada. No seu lugar, a partir do 3 de xuño visitará a Coruña Galileo e la Astronomía. Hablarán de ti siempre las estrellas, que, malia a ser organizada polo museo, poderáse ver na sede da Fundación Barríe de la Maza. Ramón Núñez sinalou que é posible que no ano 2011, antes da apertura oficial, se organicen visitas guiadas para que o público interesado poida coñecer a marcha das obras e como vai a evolución antes da inauguración do Museo da Ciencia en na Coruña. Esa é a información que chega dende o periódico La Opinión. Podedes ver todo o que está relacionado precisamente co Museo da Ciencia e Tecnoloxía na súa web, que hai unha web dedicada especialmente precisamente a, a o Museo da Ciencia de A Coruña. A seguinte información ten algo que ver con Agadic, que convoca as axudas a producións e coproducións audiovisuais. Destínanse a este fin preto de 5 millóns de euros. O Boga, de hoxe, publica a última das convocatorias para a promoción do sector audiovisual e trátase da liña de axudas destinadas a fomentar a produción e coproducción de longa metraxes, óperas prima, ficcións, animación, e documental e películas para televisión e eh, ten un importe de nada menos que 4.000, no, 4.980.000 euros, casi 5 millóns, como acabamos de decir antes, que se moven as mesmas cifras que na anterior convocatoria, é dicir, que a crisis a estes afectoulles bastante pouco. Novamente o Festival de Cans, que non o de Can, volve a realizar a súa convocatoria para que todos os que, que desexen participen dende o 19 ao 22 de maio na localidade de pontevedresa de Cans, pertiño de, mm, de pertiño de Porriño, xa saben, el Pontevedra. Volven a convocar e reforzar o seu aspecto musical. As, pro, as protagonistas son as curtametraxes, pero os organizadores do Festival de Cans prepararon máis que nunca o universo cultural, musical e social que rodea a este encontro. Coque Maya e Dieles, o grupo de Luis Tosar, que presenta novo disco, Di Elas, ou Di Ellas. Son o principal reclamo dun programa musical que este ano estrea Rock and Rock e Jaliñeiro. Un, un galiñeiro para concertos de pequeno formato. Bueno, pois, xa saben, o mellor non hai galiñas, bueno, chaman así nada máis. O apartado competitivo do máis dun cento de traballos recibidos, pois parece ser que competirán 12 curtas de ficción, 7 de animación e 14 videoclips que optarán polos premios que non incrementan a súa contía, posto que a crise xa saben que tamén afecta a ese programa. Canda este e sen dotación económica, os veciños conformarán un xurado que entregará o premio dos veciños Como xa saben, as datas de realización, volvo a repetir, son do 19 ao 22 de maio. Non haberá tregua, apuntou Afonso Pato, director deste particular certame que xa leva bastante tempo a súa realización. A ver se a próxima semana somos capaces de contactar con alguén da súa directiva e este sétimo Festival de Cans pois somos capaces de saber algo del. De todos os hitos, mm, despois, se temos tempo, falaremos un poquinho máis das sete claves deste sétimo Festival de Cans. E eh, seguimos atento con un bocado máis de música. Seguimos coas informacións que chegan aquí a nosa redacción. A Fundación Cela podería ser declarada pública. O Parlamento pretende declarar BIC, é dicir, mm, Ben de Interese Cultural, o seu patrimonio artístico e literario. A situación da Fundación Cela chegou esta mañá ao Parlamento da man do PSOE dunha proposición non de lei na que daba conta das actuacións precisas para a transformación en fundación pública. Ademais, insta o goberno a evitar o deterioro do seu legado con máis cartos e a súa declaración como ben de interese cultural. A proposición foi emendada e apoiada polo Grupo Popular, mentres que o Grupo Nacionalista votou en contra de dar máis recursos económicos á Fundación Cela en virtude dun informe técnico que daba conta do seu estado. Parece ser que non se poñen moito de acordo con respecto a este, eh, digamos, esta proposición que mm, os políticos non son capaces de chegar a un acordo real para este a Fundación Cela. Seguimos o tres, o terceiro, a Coruña son o terceiro, a Coruña son xa ten gañadores. Os seleccionados participarán nun obradoiro de formación e farán un concerto o vindeiro 15 de maio. Avante, Esdrúxulas, Batital, os John Deers, Fuco Xavier, Javier Ferreirós, Cronopios, Esquíos e Duplosón son os grupos gañadores do terceiro certame A Coruña Son. Os compoñentes destes grupos participarán entre o 10 e o 15 de maio dun obradoiro de composición, produción e autoedición a cargo de Gastón Rodríguez, Andrés Teijeiro, Vieito Romero, aquí do Luar saben? Xavier Díaz, aquí de Berrogueto, saben? Carmen Rey e Sergio Lago. O día 15 celebrarase un concerto colectivo na sala Túnel, Pola súa banda, o trío disco Las Palmeras fíxose co premio do concurso festival Sin Códigos, polo que poderá actuar no vindeiro Primavera Son de Barcelona. É dicir que estes acaban de mm, levar adiante pois un traballo extraordinario que neste terceiro mm, certame a Coruña Son acaban de ser premiados. Primavera Sound. Xa saben, mm, se queren escoitar novas eh, informacións, eh, cousas interesantes con respecto á música, métanse na páxina web de mm, terceiro certamen Coruña Son eh, poderán escoitar Cronopios, Javier Ferreirós Fuco Xavier os John Deers o Batital, Esdrúxulas Avante, todos eles que foron os participadores e gañadores deste traballo tan interesante Mm, Nos temos aquí preparada unha peza de música para que todos vostedes escoiten e seguro que vai a gustar. Vamos a ver se si somos capaces. É unha peza mm, dunha obra mm, dunha señora que moitos dos nosos ouvintes xa coñecen, chamase María do Ceo, e soa deste xeito. me con gran mulherisca Outra morisca, morenta, marcela Vai lavar teu rosto toda perfumada de hortelã morisca. teu morisca, por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca, pela madrugada, vai gerar olhos joias morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada, vai gerar teus olhos rosa perfumada. Hortelã morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada, vai gerar Sí, sí, era María Doceo que eh, nos en, interpretaba esta peza de Hortola Murisca que mm, coido que cunha nova versión ven a presentarnos seu novo último disco que produce precisamente Zouma Records o mesmo que lle produciu a Anxo Lorenzo e que daqui a poucos días seguro que teremos aquí para um, todos vostedes poidan, que todos vostedes poidan disfrutar dele O seguinte mm, a seguinte comunicación é unha que nos chega alrededor mm, xira alrededor das letras galegas. Multiplican os programas de actividades alrededor do Día das Letras Galegas. Compostela, Pontevedra, Carballo ou Redondela presentaron propostas para este mes. O maio das letras en Compostela a recitais poéticos nos bares, teatro, danza e exposicións en obradoiros e banda deseñada a capital galega. Do mesmo xeito, son moitas as localidades que presentaron os seus programas para o mes no que se celebra o Día das Letras Galegas. Deste xeito, en Pontevedra teñen o mes da lingua, unha exposición sobre a historia da lingua galega e outra sobre o grupo Brais Pinto. Conferencias, cinema, teatro e roteiros son outras das actividades programadas. En Carballo terán entre o 9 e o 14 a súa Semana do Libro e da Lectura, que inclúe unha mostra de grabados en homenaxe a Novoneira ademais de contacontos, concertos e actividades de rúa. Pola súa banda, en Redondela, incluen na súa programación un intercambio coa localidade de Monzón, canda as cestas na rúa e representacións relacionadas precisamente coas nosas letras galegas. Tamén aquí en Cataluña se celebran mm, actos relacionados coas letras galegas eh, sin ir máis lonxe, precisamente o día 28 de maio na nosa entidade e o día 29 teremos mm, algún acto relacionado precisamente coas letras galegas e co 30 aniversario da nosa entidade Asociación Rosalía de Castro de Cornellá virá a presidenta da Fundación Rosalía de Castro Elena Villar Janeiro e o seu marido Xesús Raba de Paredes que acaba de publicar un libro sobre mm, Uxío na Boneira e falarános precisamente non somente das letras sino da Galicia Universal que existe pois dende que a nosa poetisa Rosalía de Castro mm, xa publicara o seu libro Follas Novas e algún máis. Seguro que eh, disfrutaremos todos co esa conferencia que está prevista para o día 29 de maio na nosa entidade Rosalía de Castro de Cornella. Eh, seguimos un poquinho máis adiante con un bocado de música Lástima que non podemos comunicar con Mabel Que nos deu o teléfono o noso amigo Xulio Pero mm, está todo o tempo comunicando Vamos a ver se daqui a un pouco somos capaces de contactar E eh, mentres tanto, pois, voñemos un bocado de música Algo de publicidade E seguiremos na segunda oriña